Слушайте мою клятву и будьте свидетелями моего обета. Ночь, Ночь забирается, и начинается, мой дозор. Он не окончится до самой моей смерти. Я, не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. А я меч во тьме. Я дозорный на стене. Я щит, охраняющий царство людей. Я отдаю свою жизнь и честь ночному дозору в эту ночь и все грядущие. Я клумки уже зложил, и сукатую кульбою подпершися, гляжу на раздорожжие. Шляхи скрозь хомром покрыты, а укруг мяне стоят сторожи, готовые вороты расчинить, коли я мыто оплачу души моей оздобами. Панукаю висит штодзённы боль няўненны. Иди, квялить дзіцятка у калыцы, иди, сычыць змяюга подколодна. Ах, як души от брамаў тых холодна. Могилище кругом, за кожнай брамою капец, калі ж конец, трудливой будзе подороже. Наш глубоком подавала, и попресло шумная весть, наш глубоком подавала, и попресло шумная весть, наш глубоком подавала, и попресло шумная весть, наш глубоком подавала, и попресло шумная весть, Почуй мої слова і будь свідком обітниці. Смеркає, починається моя варта. Вона не закінчиться аж до смерті. Присягаю не брати дружини, не мати землі, не зачинати дітей, не носити корони і відрактись від слави, жити і померти на посту. Тепер я темрявий, я вартовий стін, я щит царств людських. Віддаю своє життя і честь нічній варті на цю ніч і всі прийдешні ночі.